Es pot oblidar tot el diàleg d'una pel·lícula, però sempre recordarà, com a mínim, una imatge. Jerry Lewis. En aquesta segona hora de cine de butxaca que tot just començam, coneixereu la resta de pel·lícules que han arribat a les nostres sales. Què creu que és? Una gravadora? No, solo parece una grabadora. En realidad es un boli. Una d'elles és La Pantera Rosa 2, amb Steve Martin i Jean Reno. Aquest pic, l'inspector Clouseau haurà de trobar el diamant que du el seu nom i per això viatjarà per tota Europa. Esperam que la taquilla espanyola li vagi millor que als Estats Units, si no, mos haurem de pintar l'oli la tercera part. I se llama? Vincenzo Rocara Squarcialup i Leone. Vinjara tara tarachichi leone. Continuarem repassant els pitjors vestits de la gala i la resta de guanyadors. So if this miracle ever happened, that I would receive it in the spirit of Tigger from Winnie the Pooh. Estava cantat que Danny Boyle pujaria a l'escenari per la direcció de Slumdog Millionaire i que la família de Heath Ledger tindria unes paraules d'homenatge a l'actor de El Caballero Oscuro. Ho recordarem juntament amb el protagonista de la gala, l'Oscar. Avui hem triat celebrar i ser feliços pel que ha arribat a aconseguir. Tot això serà després de conèixer la segona estrena de la setmana. Jefe, la niebla se ha adueñado de todos los lugares al este de las rocosas. No hay sitio donde puedan aterrizar, tendrán que venir hasta Chicago. Elegí mal día para dejar de fumar. Això és Cine de Butxaca. Jo ja crec que dir de, de, de prendre-me un bon humor, això, i no drama. I qui ve a veure els drames? Hola! Ei, hola! La segona ja des dia, eh? Avui, avui no tenim moltes ganes, però, men... És que, que, que no veieu que hi ha tan moltes pel·lícules de, de, de la biblioteca nacional. Sí, però, però, però fan, se'n a casa. Clar, clar, això és per quan no tinguem dos vés per venir al cine. I és que... a partir d'ara haurem de pagar. Aquesta és com molt trista. Sí. sí. Terminaremos llorando. Ah, pues, ja ploren, ni que ploren, ja. I, i, I això que no ha ni començat. Si hem d'estar així les dues hores que dura, no sé, Bé, em diuen que en el de Swinton ho fa molt bé, de borratxa. Ara que verlo. Home, entre que vos farà por a la pel·lícula i aquest nit que plora, jo no sé si podreu aguantar més temps. Eh? Bé, sí, sí, no, no, pot ser, no pot ser. Resistiremos. Sí, sí, sí mos quedam. Bé, miraré de... Bé. Xxt, xxt. Man, senyora, li pot dir que, que, que callo, momentetes, que deixes de les pel·lícules que passava i m'agradaria que no llegués tant de renau. Eh? Bé, passeu. Moltes gràcies. No, Bartomeu, no passam encara. M'he tornat a compinxar amb el teu amic. Tu te'n recordes que fa un parell d'anys també feies dois aquí? Mos intentaves enganyar, feies personatges, te'n recordes o no? Sí, però eh, m'agradaria no en recordar-me. Sí, te'n recordes de la maldició de la flor dorada, com mos les vas colar? Ai. Vas dir com, com que eras un de la maldició, un actor. Ja érem el Colau altres allà, eh? Mira. Carai, tu. I he pogut arribar a fer una pel·lícula, però només surt a la part de dreta del final de la mil·lèsima fila. I, saludes, fas alguna cosa perquè et reconeixem, perquè l'aniré a veure, la maldició de la flor dorada. Jo la vull anar a veure, jo vaig... i jo et cercaré, i faré però diré que jo et conec, perquè jo la vaig... gent et miri. Jo vaig pegar bots, vaig fer... Vaig fer el... Vaig fer el... Uh -huh. quan el nom mm, perquè oh. que el plan no, no subtitulada, l'han de veure subtitulada, per no tant, no? <laughs> aquest, eh? Va ser molt bo aquest I moment. era això. I va començar a pegar patades, Nana, jo no sabíem com posar-lo, l'estudi era massa petit. Eres tu, i després, clar, nosaltres mos, ho creiem, i després diem, no, que som jo, que m'he ah, disfressat. Ah, sí, mos sentíem tan, tan enganyats, però bé, mos van prendre molt molla, tan bé, com, continuàvem convidant. Sí, sí, sí, jo, jo el que me sorprenia és que cada setmana vos, vos intentava colar i ho aconseguia. Vam estar així un parell de mesos, Fins eh? que després, sí. quasi, quasi me descobríeu. I després li vam donar una secció, imagina't, en la qual feia guion. I efectivament. És que sempre... I després vas trobar feina amb un cine, cinefi. És que la teva vida ja cinema, sí, sí, forever. Sempre m'ho volgut. Ai, sí, sí, I sempre te voldrem. Jo, jo, jo, jo, a tothom jo, volem. Jo, jo, jo també, ja vos ho he dit, que jo, jo també sempre vos he volgut i reconec que, que la meva actitud sempre ha com un poc egocèntrica, prou d'entendre que jo vaig entrar aquí. Un poc d'esquerp, sí. Vaig entrar, vaig entrar aquí que quasi, quasi no m'ho volíeu Bé, per, per home. controlar els continguts va ser, va és un poquet un, desagradable sí, que te controli, no? Va ser agressiu, no, no. si més no. I, I clar, jo ja vaig haver d'anar fent el meu lloc i per això de vegades inflava un poc el meu personatge i m'inflava jo mateix. Soc conscient i, i, i bé, no sé si he de demanar disculpes, però... No, home, no, no cal, avui no cal demanar disculpes a ningú. En absolut, avui, estem molt contents. Clar, que si també és un dia de festa perquè fem 114 programes, bé, això sempre és una cosa bona i tu mos has ajudat, clar que sí. Jo tinc un parell de botelles de cava aquí de, per després. Eh? Després, vale. sí. Primer Mira, pr plorem primer, un poc amb sí, Júlia. Anem a mirar el Dramon primer. <laughs> I no? després, I després quan estigueu de com a sensibles, es cava, ale, ale. puja i uh. més alegria, m'entens? <laughs> ole, ole. Vinga, idò. Motor. Rodando. Acción. Júlia narra la història d'una dona que acaba d'entrar a la quarantena i és alcohòlica i mentidera. De fet, no recorda la darrera vegada que va ser sincera amb qualcú, només té una mica enmig i creu que tots els seus problemes es poden resoldre amb una bona suma de dòlars. Per aconseguir-lo se saltarà la barrera de la legalitat. Júlia dura 2 hores i 24 minuts i es va estrenar divendres a les sales Augusta i Renoir de Palma. una pel·lícula que va arribar a la Berlinale, aquesta Berlinale que ha guanyat La teta assustada i de Júlia era una de les pel·lícules que hi competien. Suposam que un dels grans atractius, per no dir el gran atractiu, és la interpretació de Tilda Swinton. Supos que sabeu qui és perquè darrerament està com bastant de moda. Si heu vist El curioso caso de Benjamin Button, fa un paper petit però que marca moltíssim tota la pel·lícula. És un, una relació que té amb Brad Pitt molt misteriosa. La bruixa Tam de Nàrnia. També era la bruixa ah. de les neus de Nàrnia. I la que pronuncia ah. el nombre de Penélope Cruz. També. Ah, també. I la que va Michael. pronunciar la teta assustada. Ah, també. Exacte, i a Michael Clayton més, més, fa un paper més? i la van nominar, vull dir que... Està... I també és la filla de la seva mare, també. Bé, que Tilda Swinton és una gran actriu i aquí fa un paper d'aquells que t'hi pots lluir i que no sabem si serà nominada a l'Oscar l'any que ve, però fa d'una alcohòlica, una persona que està completament perduda en si mateixa, que no sap el que és dir veritats i bé, es fica en un embolic del copón perquè busca dobbes, està tan perduda que només creu ja en els dobbes. Sí, no és una que pel·lícula trist. com has dit tu, ni de begudes, ni simplement és una, una dona que està ficada dins un bon Lio, que és alcohòlica i sobretot que s'addicta a la mentida. I és una dona que ha anat a massa festes i ha tingut una, una vida molt, molt, molt, molt, com dirien, a tope, no? I que, <laughs> i que després, en, en realitat, està totalment alienada. És una d'aquestes persones que devora sa gent, la menja però en el mateix temps escopeix a tothom i aquesta persona, per sort, té un amic que és en mig, que és el que l'ajuda una vegada a trobar feina, però està cantat que per molt que ell faci, sempre s'acaba imposant la seva mala llet i la seva mala educació. Frank. De verdad que desearía que esto hubiera salido mejor, pero lo siento, Mitch. No, no tienes que disculparte, soy yo quien ha de hacerlo. Lo siento, y Julia también lo siente, ¿verdad, Julia? Julia... Dos. No se puta vaga está salvando su puto culo gordo, su trasero asqueroso. ¡Puta! De los cojones, puta Julia. gorda, zorra! S'ha quedat a gust no, quedat... cal, no cal anar molt borratxa per fer això, però no. s'ha quedat allò... És que no, no tenim més Estem tacos. Estem en horari infantil. <laughs> Què sí. està passant aquí? Hauríem de, de això no m'havies de... dit, eh? Pi, pi, ah, pi. És que ja, ja he dit abans que no és una pel·lícula de alcoholisme, així, que després se rehabilita. No, és un thriller, és una pel·lícula de gàster, és una pel·lícula negra i realment és la conseqüència quan tu mm, tropitges l'altra banda, la banda més oscura de, de l'alcoholisme, i és el que passa, és una dona que sap sobreviu no? a un món que realment és underground. I tant, i la pel·lícula fa un gir quan ella coneix ella en els alcohòlics, alcohòlics anònims, coneix a Nelena, que és una lota mexicana que té també un bon embolic familiar darrere. Mi niño, ese hombre, me prohíbe verle más. No, tampoco es decisión mía. Él cuenta al niño cosas horribles. Le dice que soy mala y que estoy mal de la cabeza. Vive prisionero en casa de ese hombre con perros y guardaespaldas. I com que estan tan desesperades, decideixen que el que han de fer és el que jo te'n faria, segrestar el nin, la Molt cosa bé. més normal del món. Tens claro. un problema, el teu fill no et vol veure, el segrestes, no tens bé. pasta, traques un banc Claro. És la mateixa mentalitat de, Bé, de, no de perdidos al río. No donguis idees, eh? perquè darrerament no, home, hi ha no, gent que, que troca amb això, doncs s'excusa de dir From no. Lost to the River. Ah, també. I, I després no oblidem que l'Argentina, per exemple, va haver aquella època i, i ara la pel·lícula està reflectida a Mèxic. Exacte. I per Tijuana passen coses ben fotudes, però l'Argentina, com deia abans, va haver una època que segrestaven en plan express, que sorties de l'escola i a lo millor venien i t'agafaven per cobrar res quatre, quatre, sí, quatre dir, duros. realment desesperat per arribar Qui és el director d'aquesta pel·lícula? Eric Zonka. I tu has vist qualque pel·lícula d'ell? La veritat és que no, no m'ho sonava de res i l'única pel·lícula d'ell que vos sonarà serà La vida soñada de Los Ángeles. Però, a part d'això, home, si arriba a la Berlinale és que algun do deu tenir, és a dir, l'hem de descobrir. Una de les coses que hem de fer quan, quan deixem el programa i tinguem més temps, i també la gent que no mos haurà d'escoltar cada setmana... Veure moltes de cine. I veure, molt una de, cine. Zonka, o aquesta També. o La vida soñada de Los Ángeles. I de com de deia, com va cobrar vida aquesta pel·lícula. I de, un dia va veure una fotografia de Helmut Newton, que és aquest fotògraf que feia aquestes dones tan meravelloses, mm -hmm. en el qual hi havia, en aquesta fotografia, una dona pèl-rotja, d'aquestes d'un metro 90 amb unes cames d'un metro 70 que manava un BMW i ell va, va dir que quan va veure aquesta imatge tan glamurosa va dir jo vull posar una altra més violenta, la degeneració que causa eh, l'alcoholisme, s'aïllament, les mentides i en el fons la deshumanització. I a partir d'aquí, pues, va escriure el guió. De fet, ella té un físic espectacular, ah. pareix una dona molt segura, però a la mínima que rasques un poquet et trobes que és completament al contrari. I el que fa és el que dèiem, és segrestar un nin que només té 9 anys i que es diu Tom. Eh! Tu! Ven aquí! Sal del agua! Vamos, sal del agua! Sal del agua ya! Vamos! No me hagas ir a buscarte! ¡Escúchame! ¡Marcus! ¡Cállate! ¡Marcus! ¿Quieres que use la pistola? Venga, vamos, chico. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¿Quién es usted? ¡Ven ni cierra el pico! ¿Quién es? ¡Que cierres la boca! passem a un altre tema. Jo vos volia fer una broma avui, que és de reprograma, i volia deixar ben clar que de cine, cine, l'únic programa de cine que se fa a totes les illes, és A, a ràdio. Que sa gent, mm -hmm. a mhm. ràdio, a ràdio, evidentment, no, parlant de ràdio, que sa gent ho sàpiga. I ara veurem eh, qual doctors són els nostres col·laboradors, com Ui, el llibre de Petete. Podem quedar molt malament, hi ha una xuleta per aquí. Notapèdia. Per favor. Pel·lícules damunt alcoholisme. A veure, jo vos donaré una pista a veure qui m'ho diu. Ai, la primera ai. sí que és fàcil. Jack Lemmon, Reimic i The Black Edwards. Days of Wine and Roses. Hola, ho ha dit en anglès perquè si gent sàpiga. Qui se pensa que tradueix els nostres sí, talls? Sí, en, en i aquí l'explotam. En Jordi i jo no fem res, i, realment. Uh, eh, Roses. Roses. Després, per exemple, eh, ai sí, aquesta segur que na, na Mireia ho sap, Nicolas Cage. Te'n sí, recordes sí, quin va, era? va guanyar un Òscar. Un aquesta quin no? era? Per Living Las Vegas, una mm. pel·lícula mm. Hombre, realment dura. Y ahora, yo no sé, sé que en, Jordi li agradava molt de Meg, Ryan y Andy García, no sé si... ya te dit que Meg Ryan sus películas, te bueno. y <laughs> I va fer película una película, sí que l'has vista, que ella feia alcohólica, con Andy García. Muy peludo, pero Andy García. Cuando un hombre ama a una mujer. Molt bé, has vist? Oh, oh, oh, premio, premio, premio, hombre. Ah, sí. Uh, I un altre d'en Willy Wilder, i qui se'n recorda, de l'any 1945. Willy Wilder. I feia eh, d'un borratxo. Un escriptor fracassat que viu a Nova York i i és, és vici, vici, vici. I com aconsegueix l'alcohol? Robant. Aquesta no la sabem, apareix. Mm, dia sin aquesta l'hem de veure perquè no la coneixem. Hombre, Dia sin huella, per favor. Una pel·lícula, una gran, gran pel·lícula, per exemple. I... Oh! Mm... Ui, ui, ui, Hem aprovat pels pèls, eh, perquè aquesta... I després una pel·lícula que segur que és títol de Barbet Schroeder, el director. Barbet Schroeder. Schroeder. Mike o Mickey Rourke. Home, no és, no és el Mickey Rourke deu ser Mickey Rourke, que feia de, de borratxo, segur. Li pega, Com se deia li pel·lícula El borratxo. Aquesta també l'hem de veure perquè no l'hem vista i segur que és dura de nasso. Dura, dura. I, i sa darrera, Mac Dillon, Marisa Tomei, aquesta sí que vos agrada, Marisa Tomei, de Ben Hammer. Jo estic veient el títol, però sincerament... Vinga, vinga, no, vinga. Jo sé, aquí posa factotum. que és, que és factòtum. Me has comentado ahora más una mes, Oye, una, película eh, que será imposible de encontrar, descatalogada absolutamente. La leyenda del santo bebedor, de hermano Olmi, basada en una novela de Joseph Roth, que además murió alcoholizado, vamos, era un alcohólico. Entonces, eh, bueno, interesante, imposible probablemente de encontrar, ¿eh? O sea, pero... Mira, Benatos, vos deixem una mica de deures per Home, fer durant Josep Rot, endavant. Josep Rot és normal, que morís d'un idem, moriria. D'un què? D'un rot. D'un rot. rot. Bé, el que, lo que és curiós d'aquesta pel·lícula és que, ara, ara va en sèrio, eh? l'actriu, la que vos agrada tant... Tilda Swinton. No, no li agrada veure. Dos dies abans de començar el rodatge va dir, bé, provaré vi. Se va veure dues copes, se sap el que va fer? Se va quedar dormida és el que passa quan estàs acostumada, que ah, una copa ja, ja t'abasta. Això, recordeu que estem parlant de Júlia, una pel·lícula dirigida per Nèric Zonka, que va arribar divendres a les nostres pantalles i que és una de les estrenes d'aquesta setmana. Debería ser Ai, miri, quina cara de por, quina cara de por que estàs posant. Saps que te toca a tu, ara. No? Sí, que ara les Hombre, ara serà Glorioses són les que venen les meves, no? N'hi havia unes quantes teves, però no és que n'hi ha una que ja hem posat en aquest programa, que Després té, més, ja té més d'un any, és la de temporada passada, però és bueno. tan bona, és tan bona que l'he de tornar a posar. Àfrica és el continent més negre i més... Ai, perdó, volia, volia dir més pobre, <laughs> jo he dit més negre. <gasps> Estava passant. Jo he pensat, joder, macho, com comença, però bueno, no, esperaré que acabi la oh, frase. no. Per dir... Podia dir fora. Dic, es... això va, ser, va ser brutal. Àfrica, el continent més negre. A Àfrica. Xerraven jo... de cafè, clar. clar. I volia dir pobre i va haver una connexió. Aquesta fa molta gràcia de recordar. Aquesta sí. Sobretot... Però jo jo sóc una persona humil i no, vos estic fustigant a tots, també m'he d'autofustigar, no? Una, una Un miquina, vinga, vinga, Jordi. Va, jo n'he fet moltes, eh? No vos sí, penseu que sóc perfecte. Sí. I les no. guardades, que és L'únic que no fa pifis aquí és en JP. Ostres, ja sí. abans ho hem xerrat. Mm, és l'únic que no ha fet quina, cap pifia. Quina desgràcia. Avui no mos donen aquest plaer? No. No, bé. Sí, pot ser, vinga. Jordi, quin és el teu? Jo vaig tenir problemes molt greus amb Spiderman. Sí. sí Sí, porque primero va a Eh, estava en comptes de home Araña vas decir home Araña, <laughs> o en inglés y después una parábola clavo para Spiderman Spider-Man se me ha quedado travessada. La teraniña... Niña, niña, niña. La niña, ay la niña, Niña! La niña, No, no, no podía. no podía. Te va quedar guapísima la niña. Sí, sí, ha quedado perfecta. Ya ve, como os una paraula t'acosta, te l'has d'escriure en majúscula, però sí. moltes no, no ho feim, eh? van no. a la facultat, però a no... Pero aunque que repetir mil vagadas claro, es lo que te gra un montaje. Bueno, confesaré una cosa. El día que hicimos el programa sobre eh, Milk, sobre Harvey Milk, sí. hablamos del tema de, bueno, de los políticos, la homosexualidad. Y yo dije que había una película que era una película bastante siniestra que se llamaba un hombre llamado Flor de Otoño que hacía Pepe Sacristán. Relacionándola con el tema y no tenía nada que ver. Y sin embargo, Nacha me corrigió y me corrigió muy bien. Porque dijo, no, y había una, película que se llamaba El Diputado, que era la que hacía José Sacristán, en donde salía esa doble vida del, del político homosexual reprimido en, en la época de la transición, etcétera. O sea que la cagué, pero vamos, totalmente. Pero, pero la, la, gracia es... también, yo también se equivoca y no me n'adonam. <laughs> Ho fa tan Un Ho va dir clar. tot tan convençut. I mira que Flor de Otoño, el tio el que fa eh, era ser travestia. De, de travesti, sí. I exacte. tenia, sa, claro, sa mare ho amagava, era tot el problema, però, claro, ja fa tant d'anys que deia, lo millor era un polític, però bé... Hay que reconocer... Yo reconozco que hoy en día molt de se podían travestir, y sobre todo para ver, no eres cas. El problema más serio y más grave es que ninguna de las dos películas era precisamente inolvidable, sino todo lo contrario, pero bueno. En fin, o sea que todo el mundo mete la pata, ¿eh? yo también. Claro Por lo tanto, me podéis dar un programa de 5 a 7, que queda libre en las tardes en una Mallorca. Yo me comprometo a hacer un, face to face, pero yo conmigo mismo. <laughs> Y en mallorquí. Y en mallorquí. Fins aquí deixam l'estrena de Júlia, que ha estat la segona de la setmana i, evidentment, ho hem de fer com hem intentat fer-ho al llarg de tots aquests anys a Cine de Butxaca, amb una mica d'humor, perquè la vida són quatre dies. Está bien. Comunícame con Striker. Utiliza mi radio. Escogí el peor día para dejar de beber. Cine de Butxaca, al 98.0. Because in Hollywood, you don't need money. You can build a dream out of nothing. Just a humble slumdog sitting in the chair of a millionaire. What will I be holding in the end? Continuem parlant dels Òscar, del que va ser la gala dels Òscar, amb Navira, amb l'Òscar, um, també amb Bartomeu Loma, i volíem començar um, recordant la veu del que ha estat el presentador dels Oscars, del qual s'ha parlat més després de Billy Crystal, podríem dir, perquè de Hugh Jackman tothom el tenia a la boca l'endemà, perquè va ser, bé, va ser la gran estrella de la nit, no? Posada sí. en escena, triomfal, com va començar la gala. Mm. A ver, aquí sobretot, aquí nos sorprendió perquè no le conegut conocíamos como presentador de galas. Allí en Estados Unidos sí que había presentado varios Emmys. <laughs> Era la primera vagada. Bueno, pero de presentador de galas. ¿Eh? Los Tonys también. Entonces, pues el muchacho estaba curtido, pero nosotros no lo habíamos visto nunca. Entonces, por eso nos sorprendió. No lo habíamos visto tampoco cantar. Y mm, como canta. ¿por qué le llaman Antonio a este premio de teatro? Tú lo tienes que saber, ¿no? No, porque vamos al cole y se llama Antonio. ¿Cómo ah. le voy a llamar si no? <laughs> ¿Lo conoces? Claro, Tony. Es de familia italiana. Ah, vale, es un ah. Antonio italiano. Como los soprano. Anda que no, anda que no hace bueno los tallarines, Tony. <laughs> con, ah. Claro que sí, claro que sí, es lo que tiene este ser italiano. En Hugh Jackman no es de Italia, pero tampoco es americano. No, es australiano y de hecho él hizo referencia durante la gala porque se, dirigió a que a Ken Whistler Dijo Kate Whistler, es una inglesa, hace de alemana en The Reader, nominada. Luego Robert Downey Jr., un americano que hace de australiano, que hace de afroamericano. En Tropic Thunder. En nominado. Yo soy un australiano que hace de australiano en, la Australia? en peli que se llama Australia. No me han nominado. No soy nominado, soy el conductor de la gala. <laughs> Ve que dios mira, un conductor que ho va fer, Con mucho humor, ho va fer realment muy bien, muy bien. molt bé. És conductor? No sabia que llevava taxis, també? <laughs> Bé, si vos pareix, eh, continuem amb, amb la gala. Recordam quina va ser la pel·lícula guanyadora i com sonava. And the Oscar goes to... Voy pa. Slumdog Millionaire, Christian Colson, producer evidentment, estava cantat, és el que tothom diu, que la gala i els grans premis, excepte... M'ha cantat aquest Me voy pa... <laughs> On Dios cargous tu. Clar. clar. Es que estaba haciendo una traducción por si no se entendía. <laughs> Claro, claro. Tens raó, tens raó. Bé, estaven comentant que Slando Millionaire estava cantat, que seria la guanyadora, i en aquest cas no ha pujat els directors, sinó que, no sé per què, quan diuen la pel·lícula, pugen els productors. Sí. Sempre. Sí. O un o, o no, 50.000. Aquesta vegada va ser com van pujar, no crec que van pujar, en aquest moment que van pujar no, todos. tots, que eren, 20, no sé, no, no els vaig contar, però 20, 20 persones, ja solo con los niños. Tots equip, sí, sí. sí, sí Poco más se va el escenario para abajo. Bé, però no, no va passar, no va passar, tot va anar bé. I i podem escoltar què va dir eh, el productor que estava realment molt emocionat, en Christian Colson. We had no stars, we had no power or muscle, we didn't have... no teníem estrelles, no teníem suficients dobbers per fer el que volíem fer, però teníem un guió inspirat, amor boig, un geni com a director, uh, un repartiment i un equip totalment compromesos who are in their commitment and whose talents... També hem de compartir l'amor de l'extraordinària ciutat de Bombay. Hem tingut passió i hem cregut en allò que mostra el film, que tot és possible. And we had belief, and our film shows that if you have those two things, truly anything is possible. Christian Colson ja l'havíem sentit quan havia guanyat el, Glob, el Globus d'Or, ja l'havíem posat, sí, perquè tot en reivindicatiu de no éramos nadie, vam, eh. vam arribar, doncs, quasi, allò... Quasi se van de, a DVD directament. Sí, sí, tenido... jo no han arribat. Vuit Oscars, discutible si mereixen vuit Oscars o no. Això ja és, hauríem de fer un altre Para programa. Para gustos y colores. Però vuit i el curioso caso de 13 se'n va dur tres i tots tècnics. Vull dir, aquí pintures que fan nominacions, s'haurien de pensar un poc. Però, però com se pot vuit Oscars? Perquè ara estic pensant, no només n'hi ha un, que és el que mos estar aquí, no? Clones, clones. No, és de Déu. Si se lo explico. Venga. Yo lo que hago es, me muevo muy rápido. Me muevo muy rápido, me muevo muy rápido y parece que, seamos, que seamos ocho. ¿Sabes? Sí, sí, no te acabas de entender, pero... Están todas Yo partes. un sitio, me voy rápido para otro, me vuelvo para otro, me vuelvo para otro, ahora estoy aquí, vente para aquí, Bobby sin ahora no sé qué, y ahora ya estoy en otro lado y somos ocho. Es un pack omnipresente. Sí, Musical present, soy. Um, Danny Boyle va ser el gran director de, de la nit i va fer un speech bastant divertit i tot seguit l'escoltam i vos, vos ho contar. Per fer aquest miracle que mai havia passat, vaig haver d'aprendre molt de Tiger, de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Han estat molt generosos aquesta nit. I el va treure. Tenia una figura de Winnie the, de Tiger. Clar, Winnie the Pooh és el que veuen els seus nins. S'ha de dir que Winnie the Pooh és un personatge un poquet així espantadizo i en Tiger és l'alegria de la vida. El valent. Això és important saber-ho. Eh? L'hermano no de Winnie un... the Pooh. Continuem amb Danny Boyle, perquè en Danny Boyle va tenir... Bé, va tenir un detall amb un dels membres de l'equip i bé, el va fer famós. I forgot a guy, Vaig oblidar un lap, el que va crear la coreografia de la dansa del final del film nom Longinus, i em vaig oblidar de posar-lo als crèdits. Ho sento des del fons del meu cor, Longinus. Moltes gràcies. Thank you so much. Um, un 10 per Anthony Boyle, clar que sí, ell era conscient de que s'havia deixat una persona en els crèdits, una persona que podríem dir que és important, perquè és la que fa... I se dio cuenta hace dos setmanes solo. Sí, sí, la coreografia, que tothom es queda amb la coreografia al final, surt del cine mm, tenint ganes de ballar. Suposo que m'ho de passar, no? Que estaves allà sentint aquesta cançó i et movies tot tu. Jo, jo, jo notava que els xiners tremolaven i no sabia massa bé per què era. I vaig dir que, que aquella un altre huracan d'aquests, un cat de fibló. Un Catrina. No, home, no. Sí, muy bailable, muy Molt ballable, molt ballable. Molt, molt, molt guai, molt guai aquesta cançó. Molt ballable. En Bobby no balla? Ay, el Bobby como baila. La patita. Eh, no. Sí, quítate esta fardilla, Bobby, ¿qué hace con ese puesto? Va, això és un programa de cine és un karaoke? És que mos encanta aquesta cançó. Sí, que hauria d'haver guanyat l'Oscar. pues ha guanyat l'Oscar, ho hem sentit abans. Bé, després d'aquests moments musicals, Pantura, hauríem de, de, de recordar un altre gran guanyador de la nit, no? Què t'apareix, Jordi, si recordam qui va ser la millor actriu, que també estava cantat, però mos cau bé, no?, na Kate, sí. na Kate Winslet. Kate Winslet, que va ser molt divertida, la <laughs> Vull agrair a totes les persones que han tingut fe en mi durant tot el camí, els meus amics, la meva família, especialment um, els meus pares. Estan en aquest auditori, així que, pare, xiula perquè sàpiga on sou. Yeah! <laughs> molt bo aquest moment. Gran, eh? gran moment de, de la nit quan va, va aparèixer una càmera. Però jo, jo no ho entenc. Què fa xiulant l'Òscar? Sí, sí, és que, és que qui xiula un què? O sigui, jo que mon pare me xiulés com si fos un què, jo, jo no sé on li busso gràcia. Hombre, eh, saber on estàs, entre 100.000 persones. Clar. És una manera de... Mejor que te sirven, a mi mi madre me tiraba piedra. <laughs> Ho sé, ho sé, com molt, com molt contenta. Quines ganes tens de veure ton pare, que és, que és precisament que veus cada dia. Oh, tens oh, ganes oh, de veure-nos, Quién sabe. Això en castellà li diuen que Mi... ets, un cenizo. Mira un Òscar, que és qui tens Agua les mans. Quantes, ah. quantes vegades has tingut un Òscar davant teu? Sí, primer, jo l'he tenido sí, un montón de veces. Bé, continuam, continuam. Um, recordant qui va ser el guanyador, el millor actor secundari, tothom ho sabia que seria Heath Ledger i qui va pujar a cercar a Sòscar va ser la seva família, el papà, sa mamà i sa germana i es contarem a la seva mare, que és Nasali Ledger. Heath sempre havia tingut una ànima compassiva i generosa que afegia molta més alegria i inspiració a les nostres vides. Hem estat realment sorpresos per l'honor i el respecte del que té a veure amb aquest premi. Avui hem triat celebrar i ser feliços pel que ha arribat a aconseguir. no, no, no, no. No baila, Bobby. Dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Ai, aquesta cançó. és <laughs> molt maca. M'ha recordat de, altres temps, altres temps, quan érem més joves. Quan començaves a sortir amb la Margalida. M'ha recordat de la Margalida, sí. Ai, és que estic com emocionat. Ai, està emocionat. Bé, jo recordaré que és una Queen Latifa, que bé, a part és una bona actriu, canta com els àngels, l'hem vista a Hairspray, canta molt bé, també a Chicago, i aquí li va tocar un paper molt emocionant, que és que ella cantava mentre apareixia el vídeo de ses persones relacionades amb el cine Clooney que havia mort al llarg de 2008. I molta gent se preguntava, i per què no apareix en Heath Ledger? I no, perquè Heath Ledger va morir al febrer del 2008 i el van incloure el ja en el, el muntatge del 2008. Mm. Mm-hmm. L'únic que tots, com li donen l'Òscar aquesta vegada, tots ho tenien molt present. Ells no, ells van acabar amb en Paul Newman i va ser l'únic que, a més de posar-li unes imatges, també va sortir un tros de, de les seves pel·lícules. Destacarem tres noms. La mort més... Anthony Minghella, en... Sidney Pollack. En Sidney Pollack, que tots són productors exacte, de The Reader, de The per Reader. ser. <laughs> ¿Habéis fijado que uno se llama Minguilla y el otro se llama Polla? Ah, venga. Oscar, oh, que estan mortos. Ja està, està aprofitant l'últim programa per dir el que no havia dit. Horari en... infantil, de 5 a 7. I, evidentment, en Paul Newman, que és el que va acabar... Oye, Newman! Pas... Exacte. Pol. Exacte, exacte. Bé, després de recordar aquests moments tan tristos, acabam, si vos pareix, amb mirada Camarada matar a unes quantes actrius que anaven vestides com... Vale. Un pet, podem dir? Que, espera, espera, que me... Bueno, tú ves diciendo. <laughs> vale. Bueno, oíamos a Queen Latifa que la verdad es que No tiene un cuerpo de modelo, pero iba muy bien. Me gustó el vestido así como azul muy subido y iba la mar de bien para... Claro que sí. Sí, sí. No, por ejemplo, otras... <laughs> La Jennifer Hatcho, que tampoco tiene cuerpo de modelo, la verdad es que se ponen siempre unas cosas horrorosas que le acentúan aún más. Venga, a por ellas. <laughs> Pues una de las peores, venga. A ver, Miley Cyrus, que siempre está en la gala, está mm, aquí en España no sabemos muy bien por qué, pero allí es muy famosa, es la Hannah Montana, lleva un vestido muy de princesita, pero como muy de volantes y brillantes y no, no me gustó. Era como demasiado vestido, o sea, si tu vestido pesa más que tú, no te lo pongas. ¡Qué riguet, Una menos. Decía que iba a ser la segunda comunión. <laughs> Fuera. Ale, ale, ale. No, no nada mancara, porque... si abans hem sentit la primera vegada que va a a Vera sentimos això. Presentem nos aquesta veu tan masculina i té un nom, avui és el seu dia. Òscar, senyor Òscar, jo em tremola la veu. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gracias a vosotros por tenerme aquí en, este programa tan maravilloso que va sobre mí. Resulta que. ¿Qué pasa? Pero Oscar no era, marica. Era marica. Sí, y, glamour. Como a mí desde Massachusetts. Sí, creo que lo único que te es que es igual de alto. Y de hecho soy americano, lo que pasa es que soy oriundo. Mis ah, padres, son de Granada y, claro, es lo que tiene que cuando me fui de joven. Ah, y me pillaron para esta historia y dije yo, lo hacía un feo. Y ahí estoy. ¿A ah, que te <laughs> <laughs> has reconocido a ti ¿eh? mismo el primer día que, que me gusta porque estaba como tímido y todo. <laughs> no decías tantos tacos. Ya te has ido soltando. Vete, vete a poca cacallis, eh. No te prengues mal. ¡Cojones, que no digo tanto yo, hombre! sí, sí, sí. digo, eh. Sí, yo diría que sí, sí. Bé, va ser un gran dia on vam descobrir grans talents radiofònics, el dia dels Oscars s'hi va passant coses i també va ser la primera vegada que, que, que va aparèixer en Bartomeu, que en aquella època no tenies un micro ni un cine, sinó que eres simplement un radioaficionat, molt, molt aficionat. Mm -hmm. Ja ho hem sentit abans, sí. Te'n recordes, oi? Ah, jo, jo, jo me'n record, clar que me'n record. I... Va ser maco. I trob que, que gràcies a jo aquest programa va créixer. No? Un, era, igual, era igual de modest. Molta sí, eh? Sí, no, no, vas venir a controlar continguts, m'ho has ajudat en molt. En tota la modèstia del món, ho dic. Sí, molt Però, modest. Clar, gràcies al meu cine heu pogut tota xerrar de les pel·lícules. Sí, sí. També eh, sí. has donat cubig, no? En bon català. També li podríem dir això plug, però... Hobby, cobig? <laughs> Gairebé que m'agrada més. Oh, wow. Bé. Cada dia te quiero Bobi, Bobby, Bobby. Bobby. No, he dicho Covino, bovino, ah, hombre. Perdón. Sing down. Si vos... Tú también, Jordi, sing down. <laughs> si estás sentado, estamos sentados todos. Dame un patito. com tinc el telèfon... <laughs> tu, tu pots estar perfectament dret. Bé, fins aquí el nostre resum dels Oscars. Ens acomiadem d'en Bartomeu i de Navera. Ha estat un plaer i Igualment. algun dia repetirem. Sí, espero que sí. Molt bé, Bartomeu, molta sort. Molt bé, Billy. Bé, menys si tens sort amb aquest nou projecte dels nous cines que m'esperen. Amem, amem, mos ja, telefonaràs. Ja vos convidaré i vos donaré entrades i la targeta aquesta. La targeta que vos vaig donar de socis de l'altre de sí, Cine, no, me l'hauríeu no. de tornar, eh? Ah, vinga, oh, vinga. A, a les 7 Més quan acabem. Més que res tancat. I el propietari, sí, vale. i el propietari s'ho vol quedar tot. A les 7 quan acabam ho feim. Ho fem així. Naltros ja estem a punt d'arribar al final, al final de l'últim cine de butxaca, però això encara no s'acaba. I uno, i dos, i tres. Mm, mm, mm, mm, mm. Venga, Bobby, con el aerobí, el, el aerobobby. Mm, Entrem a la sala dels trailers per darrera vegada i veiem quines són la resta d'estrenes que mos hem guardat a sa butxaqueta. Play! En el nombre del rey, Dube Ball. Tu rey te necesita. En mi mundo, el ejército del rey debe proteger el reino, no solo su castillo. La vida del farmer cambiará de forma radical. Lian han assassinat el fill i segrestat la dona. i arribarà fins les més altes instàncies per solucionar el problema. Una pequeña fuerza se podría infiltrar y resolver el problema en su origen. Per cert, que el rei serà el mític Bart Reynolds. El rei ha sido envenenado. Galian está reuniendo un ejército. Un ejército inmenso. En el nombre del rei dura 2 hores i 7 minuts i ha arribat als cinemes Ocimax i Cinesa Festival Park. The Broken, de Sean Ellis. Nagina és radiòloga. És una feina un poc avorrida, però de tant en tant dona sorpreses. Estan al revés? No, según las marcas están bien. ¿El corazón está en la derecha? Dextrocardia con situs inversos. No es infrecuente, pero se ve poco. Hay un caso cada mil persones. Ara que, per sorpresa, la que es trobaran a l'aniversari del seu pare. Felicidades, Felicidades papá. Felicidades, gracias. Felicidades. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Des de l'accident, les coses pareixen canviades. Estefan? Nagina acaba confessant el que li passa davant del metge. Me parece que Estefan no es mi novio. Todos tenemos más de una relación antes de encontrar la persona adecuada. No, se parece mucho a Estefan, pero no es él. Ya, ¿y cuándo notaste ese cambio? ¿Después del accidente? Que intenta donar una explicación científica. Ah, Gina, ¿has oído hablar del síndrome de Capgras? Es un trastorno poco común. El paciente cree que un impostor se hace pasar por un conocido, un familiar cercano o la pareja, un impostor con el mismo aspecto, naturalmente. Ja sabeu, teniu dues opcions. Mirar al Google què és això del síndrome de cap gras o anar a veure The Broken, una cinta de terror europeu que dura una hora i 28 minuts i que s'ha estrenat al cinema Portopí. MR73, d'Olivier Marchal falloir que tu te remettes à vivre un jour, Justine. Bonjour, je veux pas policier qui est sur cette photo. Més terror europeu. Ara ve de França. És MR73, la història d'un policia autodestructiu que cerca un assassí en sèrie a Marsella. Mais de la moindre rechute, au moindre dérapage, vous êtes viré. Pensez à votre femme, qui s'occupera d'elle si vous êtes au fond du trou. MR73 s'ha estrenat únicament a Portopí, Ghost Town, Me ha caído el muerto, de David Coy Al doctor Bertrand Pincus se prepara sus matras a una sencilla operación. Fecha de nacimiento. Irrelevante. Estado civil. Déjelo. ¿Qué cantidad de bebidas alcohólicas toma la semana? ¿Para qué quieren saber eso? quieren saberlo. Estoy seguro de que querrán saber muchas cosas, pero me niego a que mis intimidades sean la comidilla del hospital y no lo diré. Esto es violar mi intimidad. Violar? Espere a que le toque. Para al quirófan era un lleu contratemps. Ah, ¿ha ocurrido algo raro durante mi intervención? Ha muerto. ¿He muerto? Un poco. ¿Cuánto tiempo? Siete minutos. Quizá menos. He muerto durante siete minutos. Quizá menos. Todos morimos. Sí, pero normalmente al final de la vida y solo una vez ara Fantasmas como el nin del sexto sentido. No el deixaran descansar fins que no compleixi la seva misión. Si me haces este favor, no volverás a vernos jamás, ¿vale? Es mi mujer, se va a casar con un tipo horrible. Alguien tiene que impedirlo. Supongo que la forma más sencilla de que rompan es que tenga otra opción. Oh, me muero. ¿Te refieres a ti? <laughs> ya me irás conociendo, pequeño. Me ha caído el muerto dura una hora y 42 minutos y ha estrenat a las salas Portopí y Cinesa Festival Park. La Pantera Rosa 2, de Harald Suat. L'inspector Clouseau ha tornat a ser un guàrdia urbà convencional, o pot ser no tant. La infracció. Coja la multa! Paga el cotxe de Ah! però per poc temps han tornat a robar la Pantera Rosa i s'ha de reunir un equip de detectius internacional. I se llama? Vincenzo Rocara Squarcialup i Leone. Vinjara Tara Tarachichi Leone. Alfred Molina, Andy Garcia i l'Índia Aisvaria Rai fliparan amb les bogeries de Clusó. Novament, Steve Martin. Què cree que és? Una gravadora? No, solo parece una gravadora. En realidad es un boli. En aquesta ocasió, la inutilitat de l'inspector provoca provocará encara més destrucción. Hay que saber qué están diciendo. ¿Cómo? Yo me ocuparé. Oh. ¿Quieres retirar a Clouseau del caso? No, quiero que haga algo que le deje con el pompis al aire. La Pantera Rosa 2 dura 1 hora y 32 minutos y ya es pot a las salas Augusta, Metropolitan, Manacor, Finesa, Festival Park, Ocimax y Portopí. Sing for Darfur de Johan Kramer. ¿Qué tenen en común las vidas de 30 persones d'orígens molt diferents y que resideixen a Barcelona? ¿Recuerdas aquel abrigo negro que me compré hace años? Mm. Pues yo creo que es de esta marca que se habla tanto ahora, Darfur. Always the same problems with these fucking charity things, you know? ¿Qué hotel crees que está Robbie Williams? ¿Te quieres callar, coño? ¿No ves que estoy hablando? Hermanos, creedme, El dinero és el poder. I una altra pregunta. Què tenen en comú aquestes 30 persones amb Darfur? Tu també. I dale con Darfur. Putos africanos, és increïble que ser gilipollas. No pueden resolver un puto problema. No van a mover el culo en su puta vida. Les tenemos que organizar la vida nosotros. Y aunque la vida no sea divertida, si os reís, os irá mucho mejor. <laughs> Un grup de persones del món audiovisual ha decidit cofinanciar aquest interessant projecte per donar a conèixer la neteja ètnica que es produeix des de fa 6 anys a aquesta regió del Sudan. Les ONGs calculen que ja s'han perdut unes 400.000 vides. Well, there's a giant lake underneath Darfur, about five times the size of Barcelona. So there's no need to fight. Tanto Darfur, Darfur, Darfur. I had a ticket for Sing for Darfur. A 5 for Darfur hi participen coneguts actors catalans com Abel Folk, Bruno Oro o Vicky Penya. Dura una hora i 18 minuts i lo podeu veure a Portopí. Háblame de la lluvia, d'Agnès Jaoui. la política feminista Agat Villanova ha decidido rodar un documental amb un director de cine amic seu. Mm, bueno, me llamo Agat Villanova. No, no, no, no, corta. disculpe, Karim. Eh, Cortado. No, usted ha dicho, bueno, me llamo, etc. Es que parece una conversación y lo que yo quiero es, boom, directa. me llamo Agat Vilanova y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es el principio del documental, así que... Eh, sí, sí, yeah. de acuerdo, sí, lo entiendo. La intenció d'Agat és tornar al poble natal al sud de França i aprofitar per ajudar a la germana a ordenar els projectes personals de la mare, que va morir fa un any. El documental li ha de servir per fer campanya electoral, però les coses no surten com pensava. Estar sentada comentando las imperfecciones de los políticos es muy agradable. pero me parece mucho menos eficaz que la política en sí misma. Así que... Vamos a repetir. Sí. Michelle. Cuando queráis. Veo que no tenéis demasiada estima por la política, pero os respondo que de la misma forma... De la misma forma que no todos los comerciantes son ladrones, no todos los políticos... ¡Joder! ¡No puedo! ¡No puedo hablar entre las ovejas! ¡Lo no, siento! No, sé qué puedo hacer. No, mm, si ya lo sabía, yo ya sabía. No tenía que hacer esto con dos ineptos. Pero, pero, ¿por dónde es? ¿Por ahí? No, pero no Me da igual, me da igual, és, es por ahí. És por ahí, pero està molt lejos. Muy Sí, ¿a lejos. cuántos És kilómetros? agost i el cel està gris i, evidentment, es posa a ploure. Me voy a no Me da igual. Sota la pluja, Agat descobrirà els autèntics problemes dels agricultors de la seva regió natal. Ya nadie quiere trabajar así. Pero a todo el mundo le da igual. No contamos, somos unos miserables. Y con este tiempo de mierda, después de tres semanas así, ¿cree que puedo hacer algo? Oiga, pero lo del tiempo no será culpa de la política. Nada es nunca culpa vuestra. Lo único que os interesa es conceder cuatro subvenciones para mantenernos vivos como a los indios de las reservas. Así nos vamos a morir de hambre. Háblame de la lluvia dura una hora y cincuenta minutos y es proyecta a la sala Augusta de Palma. Vamos a sudar tinta. Gunderson, avíseme cuando sepa algo. ¿Tienes un cigarrillo, Nels? Ya no puedo soportarlo. Escogí un mal día para dejar-los tranquilizantes. Tota actualidad del cinema y cap Cine de butxaca. Buenas tardes, me llamo Martinazzo Lupi Darín y si son asiduos a Cine de Buchaca, me conocerán como el psicoanalista del programa. He estado con ustedes con más o menos intensidad durante 114 programas, una cifra que no está nada mal. 114 semanas de sufrimiento y de placer, porque son dos sentimientos indisociables. Estoy contrariado porque esto se acabe, pero las circunstancias siempre hay que comprenderlas. No puedo evitar de todas maneras recordar todo lo que ha salido de esta buchaca durante tantos meses. Recuerdo, por ejemplo, el programa 1 de 114. Muy buenas tardes, amics y amants del cinema. Avui comenzamos a una Mallorca al programa Cine de Buchaca. Recuerdo el trasero de James Bond. Tendré los ojos puestos en el dinero de nuestro gobierno y apartados de su culo perfecto. Se ha fijado. Mis amigos los mini darins. Sí, ni siquiera salimos de los créditos. El perfume. En el segle XVIII va viure a França un dels homes més genials i abominables. Unes vacaciones. Iris vive cerca de... Te. Arthur, que és un doodly I una reina. Ladies and gentlemen, I give you the Queen. recuerdo a este personaje. Mi nombre es Y también a otro, Cándida Villar. Y a pesar que está lejos, está lejos de mí. ...síguelo hablando... blando duro. Yo no he visto mancha, por muy dura que sea, que no salga con el agua. Para personajes, Guillermo del Toro. Yo nunca soñé con pajarillos de Walt Disney y ardillitas que me cantaban subnormalidades, nada de eso. O la mismísima Juani. Creemos que es un nuevo icono ibérico, un nuevo tipo de mujer española, de niña, nueva, más moderna. Eres un puto cerdo, no me llames nunca más, chaval. De la buchaca salió también una verdad incómoda. Porque los hechos que habían descubierto les llevaron a una verdad incómoda. Y conocimos a los reyes del Ártico. No. Nanú no se decide a dejar la guarida. Pero si tu madre es una osa polar y te está llamando, más vale que obedezcas. A veces se llenó de ratas. Yo no sé cocinar, pero tú... <laughs> Tú sí. Y de niños. Que hablaban con acento japonés. Eh, antes sí, había, bueno, ahora también hay Doraemon. Sí. Pero eh, ahora mismo sí, los chicos creo que sí miran más más eh, Shinchan que Recuerdo el calentón de Teresa, de Jesús. Tan profundo que cuando sale la lanza parece se va la vida entera con ella. El mejor orgasmo que habéis tenido. Placer tan severo, dolor tan dulce y extremo que solo asusta su fin. ¿Estás bien? Y a las 13 rosas. Cartel de ventas, hotel maravilloso. Recuerdo a Laia Marull. Hola, soy Laia Marull. sóc actriu. A ah, Balagueró. Esperem que aquesta indústria tingui un bon futur i que el teu projecte de fer un musical el tingui. A veure si no mos pots prometre que el faràs, però esperam que el facis. Sí que, sí que t'ho puc prometre. Sí? El faràs? I de fet t'ho prometo. Bé, i de torno, repeteixo un altre cop. que por puedo prometer y de A calico electrónico. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Y también a Langui. Que más quisiera que no fuera así. Recuerdo las cosas más cercanas, como a Luis Horta reclamando más ayudas. Y por una otra banda tenemos eh, la, que las instituciones es el lloc on manco recolzan al cineastas. El éxito de Rafa Cortés en Yo. Hola, eh, somos Rafa Cortés. Muchas gracias, yo soy Hans. Hans. Sí, Hans. Y claro está, el entrañable Joan Ferré, el anónimo Caronte. ya me digo Carote, Caronte. Con Tony vestar al cual nunca le agradeceremos suficiente su ayuda. Llevan dos experiencia previa de, proyección de, de proyección Quiero recordar también cómo han salido de la buchaca una pequeña Miss Sunshine. Pues nos vamos a California. Hemos viajado hacia rutas salvajes. O sea, sin, sin un puto reloj, sin mapa, sin hacha, sin nada, sin nada. Para estar allí, de verdad, solo yo, con las montañas, los ríos, el cielo. Hemos vivido la vida sin Grey. Estoy hecho una mierda. Yo. Yo no. No sé cómo hablar con las niñas. Y hemos bailado con Hairspray. Oh, oh, oh, Todo el equipo recuerda muy, muy especialmente nuestro encuentro con las alas de la vida. Y aunque la cabeza entiende racionalmente lo que ha pasado, estás como frío, como si no pasara contigo. Y con su director Tony Canet. Otro crack. Llavors per a mi era eh, pues seguir un poco una partida que Carlos ganaba a fer a la mort, una mena de partida de ajedrez aún el final estaba claro, era un jaque mate, ¿no? Y también recordamos las risas con los hermanos Marx. La, ¿Qué es eso? ¿Una barba con tres días o tres días con una barba? Con Monty Python. ¿Podemos subir a verlo? ¡Claro que no! ¡Sois unos cerdos ingleses! ¿Y tú qué eres? ¡Soy francés! sino a qué venía este horrible acento, cretino. ¡Martillazo! Oh, hombre, Oscar, no podía fallar usted en una noche... Está, oh, doctor? Ya me ve un poco alicaído, un poco contrariado, explicándome un poco las causas y consecuencias de este momento tan trascendental en nuestras vidas. Pero si no pasará, pero si son cambios que pasan, que cosas de estas que vienen, que van, que o vi, o van, cada día te quiero más, y no pasará, porque luego vienen otras cosas mejores, y San se acabó, y eh, a otra cosa mariposa. ¿Cómo celebro esa alegría de la vida, <laughs> señor Oscar? Qué bien que haya usted venido en este último día, no le esperaba. Hombre, no, iba a decirle yo, después de todo lo que me ha ayudado usted con los sueños, todos estos meses, ¿sabes? Y explicándome eh, bueno, en realidad tampoco me ha explicado usted mucho. Ha sido yo más desde que ha explicado los sueños raros estos que he tenido, que era mucha gente a la vez, ¿sabes? Sí, debo reconocer que la alarma nos ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, el, el TTT ese de la alarma ring, pues como que no me ha gustado. Y al Bobby tampoco. Hola, Bobby, dile adiós al martillazo ah, que nos vamos está ya. Bobby, qué bueno. Uh. Y bueno, llegó el momento Mm. Sí, no tenemos que ir, querido radioaficionado y oyente de la onda sonora del aire. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes todos estos meses, estos años y estas temporadas con el cine de Buchaca Chaca. Y ha sido todo un placer, de verdad, estar desde Hollywood, desde mi rancho de Wisconsin o en la consulta del doctor Maltillaso, haciendo estas cosas tan bonitas, siempre con esta ilusión. Y este, eh, Pero bueno, basta ya, basta <laughs> ya. nunca la había visto tan formal. No se trataba de despedir formalmente el programa, se trataba de decir adiós. Y adiós, nos volveremos a escuchar porque no se nos va a quitar encima aunque queráis. Eso, volveremos. Cine de butxaca, una petita idea de Jordi Caballero i Mireia Balasc. Aquest serà el darrer dia que sentirem aquesta musiqueta, aquesta sintonia, però és que tot s'acaba i una de les persones que ha estat aquí amb naltros al llarg dels 3 anys que he fet el programa i que venia fent el programa d'abans a, una altra emissora és la Natxa Pomà, que bé, mos acomiadam, però és un fins aviat, no és un per sempre. Sí, no hi creiem sempre... en els per sempre. No, sempre jo dic, uh, eh, aneu al cinema. Aquesta vegada dic, Mira, el que vos heu perdut. Tres anys amb persones que no només han fet un programa de cine, no només s'han rigut, no només ho han passat bé, tothom ho pot saber. A partir d'aquest programa ha sorgit una, una bona amistat, la gent que ho fa, ho fa de debò, sense cap mena d'interès en, econòmic ni cap mena d'interès de protagonisme, simplement perquè mos agrada parlar, mos agrada parlar de cine, mos agrada comunicar i sobretot perquè un ho pot passar molt bé, molt bé i, i això és el que intentem, no? transmetre el que és la solidaritat, el que és un bon rotllo, però de veres i ho fem a través de mitjà de comunicació que el Mancon Jordi i jo que és més màgic, que és, la ràdio, i hem descobert algunes persones que realment ens saben molt de fer ràdio. I com Home, que tenia... el descobriment de JP ja ha estat... Clar, ha estat un descobri... una persona que mai havia fet ràdio i que no... li fiques un micro i és que bé... I ens dona mil voltes, evidentment. <laughs> és una... Bé, ha estat un dels descobriments no sé si de, de cine de, de, de butxaca, és un descobriment. Com, com te sientes, descobrimiento? bueno, voy a contar la verdad a los oyentes en el último programa, yo realmente soy una grabación. Es decir, no soy una persona, soy una voz ¿eh? que anda por ahí, por el éter. ...y entonces Sí, eh? No, no, no, no, no són centes, es una grabación... no, no? Y ahora sí, ¿ves? Vuelve a salir la voz. es, automático. Son, bueno, maravillas de la técnica. Eh, me lo he pasado muy bien. Eh, nunca pensé que iba a acabar eh, interviniendo en un programa de cine. Y solo quiero decir una cosa. Mm, la próxima vez que hagamos otro programa de cine, no sé en qué emisora, porque estoy convencido de que vamos a hacer otro programa de cine, porque este es el único programa de cine que se ha hecho en radio en las islas, intentaré incluso hablar en mallorquín, cosa que, mm, como comprenderéis, tratándose de una grabación será complicado, pero bueno, ya buscaremos alguna solución. Que ha sido un placer eh, conoceros a todos, que ha sido un placer estar con vosotros, que ha sido un placer hablar de cine y que estoy convencido de que alguien que deja morir este programa se acabará arrepintiendo. Y que estoy convencido de que algo muy parecido a Cinema de Buchaca, a Cine de Buchaca, acabará sonando otra vez por las radios de las islas. Absolutamente convencido. Pues molve, bé. dos mm, mos a amb aquest, desig. un 2009 que podía indicar. que tot just acaba de començar mm -hmm. perquè només hem claro. passat dos mesos i 12 són molt llargs. Nosaltres tornarem a lluitar per la ràdio com hem lluitat des de fa uns quants anys. Ens ha passat dues vegades això que ens està passant ara, però les coses autèntiques acaben... I, salen a flote. I no me puc deixar de dir que aquí mm, ha hagut un com, com Quijote, que és en <laughs> Jordi en sa tècnica, perquè no vos podeu imaginar quant de pic se penja s'ordenador, que no me diguin. Se penja i cercant. I és un programa que sona molt bé, però que és molt, molt difícil de fer. Trobaré a faltar aquesta AEQBC 2500, aquesta taula de so. La trobaré a faltar, però bé, algun dia tornarem. Clar que sí. Moltes gràcies i segur que ens trobarem dins i fora de ses zones. Que silencioso está todo. Sí, demasiado. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Cine de buchaca. ¡Corten!